неслухняним, його мов би, тягнуло щось униз. Вони поскидали черевики, залишили їх на вершечку гори і спускалися плазом. Вона попереду, він страхував її, обв'язавши паском. Якби вона зірвалася, то він теж не втримався б але боровся отчайдушно, розпластувався як краб, чіплявся за кожен виступ. Вона послизнулася один однісінький раз. Він одповзав на животі, тягнучи її за собою. Тепер вона подумки йшла на скелю сама, горда, неприступна. Ірша розважав під кіпарисами гарненьких пляжниць. Він навмисно не бачив її, а вона навмисне важила життям. Ірина аж розсердилася на себе за такі ревнощі. Сергій поїхав відпочити, підлікувати нерви. Чи до залицянь йому зараз? Просто її засмутив, укинув у тривогу його лист один єдиний куций і чи то холодний, чи то обережний. А вона відіслала вже три листи і писала знову. Їй нестерпно хотілося розмови з ним, і вона вела її. Вона писала, чого ти мовчиш? Мені чомусь спало на думку любов у погребі. Я хочу сказати тобі все. Ти такий щирий і тихий але від однієї думки про тебе у мене сполохано б'є серце, і спазми стискають горло. А мені стільки хочеться сказати. Я хочу купатися в твоїх очах, як у морі, у морі довіри і любові. Чому так? Чому ми так скупо говоримо з тобою про любов? Мабуть, через те, що ти такий стриманий і наївний. Ти селюк, а селюки всі такі. Не ображайся. Мені стільки хочеться тобі розповісти про все, як я живу, про що думаю, про цілий світ. Але ти такий, от не підберу слова, ніяковий і суворо замкнутий, наївний, щирий, але, мабуть, боїшся слів щоб ніхто не довідався про нашу любов. А чого нам боятися? Нащо, коли світ це ти, ти та я? Мій дорогий, мій коханий, які це чисті й гарні слова, бо вони про тебе, а ти саме такий чистий і світлий. Учора на роботі, коли я думала про тебе. Мені захотілося виразити тебе, твою душу, одним якимсь знаком, одним символом. І я виразила і зраділа, намалювала хвилясту лінію. Так, твоя душа це хвиля, в якій я потопаю ось уже скільки часу. Вона мене топить і омиває мою душу. Ти пам'ятаєш ранок і бурю на прип'яті? Плесо, тихий вечір, а вранці буря і велетенські хвилі. Може, і в нас буде саме так. Заплющую очі і бачу себе на лузі серед високих рудуватих квітів. Ти сказав, що вони називаються кінським щавлем бачу себе самотньою і покинутою серед тих диких квітів, і мені на очі набігають сльози. Пробач, коханий. З мороку передчуття ідуть до мене ці думки. У мене вже не стає сил боротися з собою, з своєю любов'ю і своєю мукою. Сьогодні я якось несподівано запитала себе, що означає наша любов. Про неї ніхто не знає її не фіксують ніякі апарати, крім наших сердець. Тоді, виходить, вона нічого не означає.